κάποιοι μεταφράζουν στα αγγλικά και ξανά μετά στα ελληνικά. Ε, αν και δεν το συνηθίζω σαν πρώτη ερώτηση, ιδίω στα ελληνικά συγκροτήματα να κάνω αυτή, το βρίσκω αρκετά καλό, τουλάχιστον στα ξένα συγκροτήματα. Λοιπόν, πόσο καιρό υπάρχει σαν μπάντα, ε, τι έχουν ηχογραφήσει τα παιδιά και κάτι για τις περιοδίες και συγκεκριμένα για την ε, τελευταία περιοδία που τους ε, έκανε να έρθουν και εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Uh, this is the first question. You were warned about it, what it was going to be, set up. And uh, it's uh, about introducing yourselves, since how long you have formed and how many tours, more or less, or whatever you have recorded. And if you want to focus a little bit in the end on, on this tour here now. Uh-huh. Uh, right. I'm Snedden. I play the drums and I'm Chris and I play bass. Είμαστε εδώ πέρα μισό λεπτάκι με τον Σνέτ που παίζει τύμπανα και με τον Chris που παίζει μπάσο. and the other two people are um, at the beach Και οι άλλοι δύο από το group είναι στην παραλία. because it's very cold in England. Στην Αγγλία κάνει πολύ κρύο και εδώ τους φάνηκε καλοκαιράκι. Um, and we started about the beginning of '93, um, and we've toured Europe about three times, and we've made a seven-inch record and now a ten-inch record ourselves. Έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 1993, έχουν κάνει περιοδία στην Ευρώπη τρεις φορές μέχρι στιγμής και έχουν βγάλει ένα εφτάνιτσο και αυτή τη φορά, uh, you said the first release was? Ε, We did a 7 inch. 7 inch and yeah. now this one? This is a 10 inch. 10 inch. Ένα 7 και ένα 10 τα οποία τα έχουν αυτό παράγει. Είναι δική τους όλη προσπάθεια την αρχή μέχρι το τέλος. Θέλετε να πούμε κάτι εδώ πέρα για την εταιρεία στο αυτοπαράγιο, να αναφερθούμε λίγο. Okay, uh, let's expand a little bit more on the matter of uh, having made the records totally by yourselves and what kind of label or. Yeah, well, so me and Alec, who's at the beach, uh, we make we do the record label Flat Earth, and I've been doing it for like eight years. ο Alec. και ο Άλεκ, Άλεκ plays guitar. Yes. Yeah και ο κιθαρίστας έχουν ε, κάνει αυτή την εταιρεία εδώ και 8 χρόνια τώρα που λέγεται Flat Earth, είναι δηλαδή επίπεδη γη, τέλος πάντων είναι θεωρία πριν την αναγέννηση. Αυτό δηλαδή είναι επίπεδη. Um, and it's, so I've been, yeah, I've been, I've been doing this for like eight years, he's been doing it for, he's been joined me about three, four years ago. Ο Σνάιτο ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και ο Άλεκ συνόδεψε την προσπάθεια πριν από 3-4 χρόνια. Um, and we've made like 13 records so far. Um, and it's all it's we've never had any money behind us. It's always been scraped out of unemployment money and borrowed and shit. It's we're pretty poor You said 13 records you've made. over like eight years. Α, okay. Έχουν κάνει μέσα στα 8 χρόνια γύρω στους 13 δίσκους Και η εταιρεία αυτή εντάξει, είναι αρκετά φτωχή, καθότι ε, όλα τα λεφτά δεν, δεν του έχει υποστηρίξει κανένα άλλο στην πορεία. Όλα τα λεφτά είναι είτε από το επίδομα ανεργία, είτε από οτιδήποτε μπορούσαν να βρουν από εδώ και από εκεί. And we run the label in the DIY, according to the DIY principles, which is of uh, the self-managed and uh, outside of any corporate interests. Ε, την κινούν σύμφωνα με τις αρχές ε, του do it yourself, κάν το μόνος σου, όλος πάντων, ε, και την, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να την κρατήσουν έξω από συμφέροντα εμπορικά, απλά και μόνο κάτω από το πνεύμα της συνεργασίας. Ε, this is by choice, this is our way of life. Αυτή είναι η επιλογή μας και είναι ο τρόπος ζωής μας. Um, over this, Πάνω, over this, I want to make a question. Like uh, I know that uh, it's a really easy thing for a band, or I think that it's an easy thing if a band plays uh, music in England to make a record. Okay, why it was your decision like eight years ago, as you said, to make um, a label on your own and on this story called "Do It Yourself." I think it was e- easy to, if you wanted to have records with your band, to join another label. Τους ρωτάω ότι εφόσον έπαιζε σε μια μπάντα και θα ήθελε ίσως να ηχογραφήσει ένα δίσκο, γιατί στην Αγγλία ενώ είναι τόσο εύκολο, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ και από ό,τι όλοι πιστεύουμε ότι στην Αγγλία να, βγάλει ένα συγκρότημα ένα δίσκο, δεν ε, πήγανε σε μια εταιρεία από τις τόσες πολλές που υπάρχουν και αποφασίσαν να κάνουν τη δικιά τους εταιρεία για να βγάλουν δίσκο. Uh, at, at, this time, I was in a band called Generic, which was in 1985, and uh, all of us, all the people in the band were unemployed. and have very little money. But and we had the opportunity to release records with other labels, but we chose to do our own label and do it in our own way, so that we knew exactly how you know how to do it ourselves and to be in control of of what we do because it's in any I can continue because it's part of life and it's part of in all areas of life we think that you should take control and uh, and run your, you know, take back control of your life from as much as possible in this world. Έχει να κάνει με ακριβώς αυτό που είπε στην προηγούμενη απάντηση, δηλαδή ότι είναι ζήτημα επιλογής και είναι ζήτημα, το έχουν θέσει σαν ζήτημα ηθικής αρχής δικής τους, στο ότι πρέπει να μπορέσεις να αποκτήσεις έλεγχο στο εσώσου το δυνατόν περισσότερα πράγματα γίνεται που αφορούν τη ζωή σου, να τα δημιουργήσει εσύ ο ίδιο και να μπορεί εσύ ο ίδιο να τα ελέγχει και να μην προσαρμόζεσαι σε κάποιε καταστάσει οι οποίε ήδη υπάρχουν από αυτά που βλέπανε να γίνονται γύρω ας πούμε, με τα επωνομαζόμενα ανεξάρτητα κρούπη της ανεξάρτητες εταιρείε. Ε, και πληροφοριακά είπε ότι έπαιζε σε κάποιο συγκρότημα προηγουμένω όταν ξεκαθαρίσαν ότι θέλουν να έχουν αυτές τις αρχές τέλος πάντων έπαιζε στο γκρουπ ε, στο Generic. yeah, So, I mean, I've grown up through uh, and I've been involved in punk for like many many years, and I've seen uh, <clears throat> so many people come into the DIY scene and then disappear into either big uh, major label bands or or just disappear generally, um, and it's kind of it's really disappointing when you uh, have faith in people. Έχω πολλά χρόνια λέει, που ασχολούμαι με, βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη σκηνή του punk rock, γενικά και του hardcore. Και ε, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται και εξαφανίζονται τις ακομίτες, τα λέγαμε, ας πούμε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, παρότι για λίγο καιρό με ενεργούν σύμφωνα με την αρχή του, του κάντο μόνο σου και είναι αυτό πολύ έτσι αποθαρρυντικό, απογοητευτικό. Αλλά we still continue to find people around us and around the that are interested in doing something that is worth that could possibly make a change or is worth doing you know so uh, we're constantly inspired despite all the bullshit mm. of people selling out αλλά μιας και συνεχίζουμε να βρίσκουμε παντού ανά τον κόσμο όπου πηγαίνουμε κόσμο ο οποίος ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να θέλουν να σπάσουν αυτό το κλειό και αυτά, όλα αυτά τα σκατά που υπάρχουν γύρω συνεχίζοντας να ελπίζουν ότι μπορεί να στηθεί αυτή η ιδέα του κάντου μόνος σου», ε, παίρνουμε έμπνευση τουλάχιστον από αυτούς τους ανθρώπους και ξεπερνάμε τις απογοητεύσεις που παίρνουμε από τους άλλους που εγκαταλείπουν, εν πάση περιπτώσει. Uh, yeah. Any your question? Ε, I think it's nice now to listen one song then. Eh? I have a little bit ah. more to ask about this, just a small last sub-chapter of that. Is it uh, usual that in England the people who are joining this DIY scene in any way can be presented, they leave after a while? Is it has it become you know, more and more like products with a date of uh, expire also over there, or are the people a little bit more steady to that? Is it like in, in the US, for instance, or in Um, also Greece and Italy, the people appear and disappear very fast? I think this is a Just I have to translate it in Greek what I asked. yeah. Ρωτάω αν και στην Αγγλία είναι μ, ο κόσμο που εμφανίζεται και εξαφανίζεται τέλο πάντων έτσι σαν προϊόντα με ημερομηνία λήξη ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όπω γίνεται για παράδειγμα στι Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και στην Ελλάδα και στην Ιταλία όπου υπάρχουν ε, πολλά παραδείγματα ας πούμε, μικρών σε ηλικία πανκανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ σκληροπυρηνικοί στα πιστεύω του αρχικά και μετά από πολύ λίγο καιρό απλούστατα δεν του βλέπει πουθενά. Ε, και τώρα θα μα απαντήσει. It's a thing that runs, I mean, throughout the world. it's something that will always be this way. I think um, it's just that hopefully when people get involved, that they can uh, make a change in their life. You know, um, it's always going to be a percentage of people that just that throw it, you know, throw it out the window. Mm. Uh, but you don't, you don't think it's. Um kind of like more uh, happening more in England or as much as in the US, for instance, with the young punks being really hardcore in what they believe, and then uh, one or two years later, you just never they never appear anywhere yeah. anymore. This, yeah, yeah, but in I mean, in different areas in America, there is different. You know, it's I mean, like life is such a complicated <coughs> society is such a complicated thing. It's hard to. Uh, to categorize it or generalize, yeah. yeah. είναι δύσκολο λέει, να γενικεύσουμε γιατί όπω για παράδειγμα αυτό, αυτό που έφερα εγώ για παράδειγμα για τι Ηνωμένε Πολιτείε, ακόμα και εκεί, όπω και παντού λέει σε όλε τι περιοχέ που υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν για μια αλλαγή, ε, είναι η ζωή τόσο πολύπλοκη ώστε σε κάποια μέρη τέλο πάντων, χωρί να μπορούμε να πούμε αν αυτό είναι περισσότερο στην Αγγλία, σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποια μέρη υπάρχουν άνθρωποι που μένουν και το προσπαθούν περισσότερο, δεδομένων των συνθήκων ας πούμε, και των συγκυριών, και σε κάποια ας πούμε, που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Είναι παντού το ίδιο πάνω κάτω. Ε, you want to say something uh, for this record, for this song? No? Uh, yeah, this is off our record, which people can buy <laughs> on Saturday. <laughs> Αυτό είναι από το δίσκο λέει, που μπορείτε να αγοράσετε από αυτούς τους ίδιους χέρι με χέρι το, το Σάββατο στη συναυλία. And it's really cool. Και είναι πολύ ψυχρό πράγμα, cool. Uh, if we translate cool in Greek, <laughs> something really yeah, not non-cool. Okay. Translate cool in Greek. σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι τα παιδιά τα προβλήματα που ακουστήκαν στο, στο τραγούδι δεν ευθύνονται στο δίσκο αλλά στο pick-up ε, είναι κάτι που θέλεις να πεις? Όχι, απλώς να το μεταφράσω αυτό <laughs> γιατί το Εντάξει, δεν πειράζει okay, να μιλήσουμε τώρα λίγο αν θέλετε για κάποια για καταλήψεις στην Αγγλία ή κάποιες άλλες έτσι, παρόμοιες ε, αυτόνομες ομάδες με κάποιες δραστηριότητες που έχουν και πιστεύω ότι έχω πλήρη άγνοια εδώ πέρα. Αυτός αυτοοργάνωση, δηλαδή στο περιβάλλον Mm-hmm. If you would like to talk a little bit about what kind of self-management groups exist or yeah, what kind of situations other people who support uh, this principle, you know, in your environment where you're living. Oh yeah. Yeah. So, I mean, we live in a town called Bradford, which is in the north of England. Μένουν και αυτοί στο Bradford, όπως και τα προηγούμενα αγγλικά γκρουπ που είχαν έρθει εδώ πέρα, που είναι στο, βο- στη Βόρεια Αγγλία. And uh, in this town, we were lucky enough to have a place called the One in Twelve Club, και σε αυτό το μέρος ε, προσέχουν όλοι μαζί, φροντίζουν το κλαμπ αυτό που ονομάζεται το 1 στα 12. Which is one of the only autonomous centers in the UK. Το οποίο είναι ένα από τα μόνα, ελάχιστα, δεν ξέρω ακριβώ, θα το διασαφηνίσουμε αυτό στην πορεία. Αυτόνομα κέντρα στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. You said one of the only or one of the, of very few? the only. The only. Το μόνο, παιδιά. Um, well, but I mean, there is squatting in, in London also. Αλλά υπάρχουν και κατάληψη στο Λονδίνο επίσης. But that's getting pretty fucked up because of the criminal justice bill, which is outlawing squatting in Britain. Αλλά αυτό καταστρέφεται σιγά σιγά από αυτό το νέο νόμο που έχει περάσει, ο οποίος ε, ποινικοποιεί ε, οποιονδήποτε προβαίνει σε πράξεις αυτενέργειας ε, θα μιλήσουμε για αυτό το νόμο, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Let's talk about this law a bit later on, eh, to, in order to explain. Or you want you want to explain right now so that the people who hear understand what kind of bill is this and how, in which way it criminalizes these attempts. Yeah, it's the bill that criminalizes travelers, which is you know people living in buses and traveling around the country. It, it stop it. Uh, discriminates against travelers, homeless people, squatters, poor people mm. Αυτό τέλος πάντων το, το συμβόλαιο, το νόμος, ε, ποινικοποιεί όλους όσους ακριβώς αυτό το πράγμα που είπαμε προηγουμένως ε, χοντρικά για να το πούμε εντάξει όλους τους φτωχούς ανθρώπους. Όλους όσους βρίσκονται στο δρόμο, κινούνται, αυτούς που μένουν ας πούμε σε βαγόνια ή ταξιδεύουν με λεωφορεία, τους άστεγους, Uh, in which way exactly? Like, what is what is gives, the crime gives, pronounced in this case? Just gives the police more powers to stop and search people and arrest people for, like, for example, you can be arrested if you are on your way to attending a party, which is, which can be considered an illegal gathering if it's, you know, outside of state control, if it's a free so thing like a raid or something. kind of illegal gathering mainly, or yeah like raves i mean they've been busting a lot of raves because it's illegal gathering because people are getting together in the country and doing stuff for, for free that was a, rather than controlled that was a law during the Capitalism. dictatorship also in Greece. yeah It sounds like a dicta- dictatorial law. yeah Ε, στην, η βασική κατηγορία ας πούμε, πάνω στην οποία μπορεί να πατάει αυτός ο νόμος και να ενδυναμώνει τη δράση της αστυνομίας και την κρατική καταστολή γενικότερα είναι η παράνομη συγκέντρωση, συνέβρεση ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία έχει μπορέσει να σταματήσει κόσμο, να συλλάβει κόσμο ο οποίο ε, απλώ θα πηγαίνει σε ένα πάρτι ή σε, αυτό που συνηθίζεται αρκετά εκεί πέρα να κάνουν ε, ανοιχτά υπαίθρια ρέιβα, α πούμε. Ρώτησα ακριβώ τι είναι αυτό το παράνομη συγκέντρωση, δηλαδή οποιαδήποτε συγκέντρωση. Παράνομη συνάθρηση, ακριβώ όπω ήταν ο νόμο επί εδώ. Οποιαδήποτε συγκέντρωση ανθρώπων μπορεί να, αφού δεν έχει πάρει άδεια από το κράτο, είναι θεωρείται παράνομη. Ναι, ε, έχω, μου δημιουργήθηκε εντύπωση να τον ρωτήσω ότι αφορά το αν κρίνει η αστυνομία ότι γίνεται συγκέντρωση ύποπτων στοιχείων, ας πούμε. Okay, um, he says, what, what kind like of illegal uh, gathering. Μπορείς να με ρωτήσεις και εσύ ο ίδιος. Ναι. Τώρα θα προτεστώ με τα αγγλικά, <laughs> για what kind like, of illegal gathering is just if the police judges that the people are suspicious or, uh, above any form what amount of people or what? Any form of demonstration that is out, that is not uh, permitted. Oh, anything that doesn't have a license anything, from the police. Huh? Anything over like I think it's twelve people or something. Oh. Um, is can be is criminalized, you know. Οτιδήποτε που δεν έχει πάρει άδεια από την αστυνομία για να διεξαχθεί, ε, όπως ας πούμε χοντρό παράδειγμα οι πορείες, κάτι ας πούμε το οποίο είναι πάνω από 12 άτομα, πιστεύει λέει, θεωρείται παρανομή συγκέντρωση συνάθρηση. So it works in, in the way that the police have powers to stop and uh, control like pretty much anything. The, the way the law, the way the bill is made means that they have the powers to, uh, you know, to crush any sort of resistance, basically είναι πρακτικά με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον νόμο, η αστυνομία παίρνει την εξουσία να διαλύσει οποιαδήποτε πράξη αντίστασης. So resistance must be taken outside of the law. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κρατηθεί η αντίσταση έξω από τα νόμιμα πλαίσια, το νόμο. That is the situation we are facing here in Britain, there in Britain. Dying about now. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Βρετανία, η οποία ξεκινά τώρα. This law has been applied since a long time now. It's just come in like uh, a few weeks ago was when it finally was passed, mm. and there was riots in London about it. Uh -huh. But I wasn't there. Τι τελευταίε εβδομάδε τον ρώτησα πόσο καιρό ισχύει αυτό ο νόμο και μου λέει τι τελευταίε εβδομάδε και γι' αυτό το λόγο γίνανε φασαρίες, οδομαχίες στη, στο Λονδίνο. Αλλά ο, ο ίδιος λέει When there are uh, riots for such causes, you know, happening, th there's also people, a lot of people from other towns coming down to London for this reason. Yes. Because it was the last occasion that people could protest. Do you see what I mean? When the last sort of uh, the last chance before this thing's passed. Mm. So people went for it, you know. Uh, people rioted because <laughs> they're fucking angry about it. Mm. Ρωτάω αν όταν υπάρχουν τέτοια, τέτοιες συγκυρίες σειρέ κόσμος και από άλλες πόλεις της Αγγλίας στο Λονδίνο, πολλοί κόσμος ειδικά για αυτό το λόγο και λέει ότι Συνήθω ναι, αλλά ειδικά και σε αυτή την περίπτωση, επειδή ήταν το, η τελευταία περίπτωση, το τελευταίο προπύργιο τέλο πάντων, για να μην περάσει αυτό ο νόμο, ο οποίο τόσα πολλά πράγματα θα καθιστούσε πολύ δύσκολα, ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και διαδήλωσε. about England that it's a free country, like people have more freedom generally. Uh, in like instead of Greece, eh? like here in Greece, it's uh, things are we were always thinking that things are back lots lots of ages instead of, England. Yeah. And now, how come? I mean, and since I met people and I'm talking with people, I always hear some kind of laws, like this kind of law, which reminds us dictatorship, and uh, the fact that uh, still in England there is a right government, uh, yeah. the same government that Thatcher had, eh, which had made for 15 years eh, that had made such laws like really hateful laws like poll tax. Yeah. Eh, how do you feel about that, and how can you explain this thing, like? Uh, how can these things exist in England? Like, there are some people who like to be lots, of- who who really like to be free, like punks or anarchy movements, but still there is this uh, right government and this. Πώς είναι συντηρητικός, ε, this conservative way of life. Τους ρωτάω γενικά ότι Πάντα εμεί εδώ πέρα στην Ελλάδα ακούμε για την Αγγλία και πιστεύουμε πιο πολύ ότι είναι φιλελεύθερη χώρα και εκεί οι άνθρωποι είναι ελευθέρων ηθών. ομοφιλοφιλία είναι πιο ελεύθερη, κάποια πράγματα είναι γενικά πιο. νομίζουμε ότι είναι πιο ελεύθερα. Αλλά παρόλα αυτά, όσο βρίσκουμε ανθρώπου από Αγγλία και μιλάμε μαζί του, μα μιλάνε για νόμου σαν αυτόν εδώ τον νόμο που είναι τύπου δικτατορία. Και του ρωτάω πώ αισθάνονται για αυτό το πράγμα. Από τη μια να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να ζουν ελεύθερα, και από την άλλη να υπάρχουν ε, αυτή η συντηρητική νοοτροπία των ανθρώπων και γενικά πώ υπάρχει αυτή η κυβέρνηση στην Αγγλία, η ίδια κυβέρνηση που είχε η Θάτσερ εδώ και 15 χρόνια, που είχε βάλει πάρα πολλού νόμου οι οποίοι είχαν μισηθεί, όπω ο, νόμος, ο κεφαλικό νόμο, ο κεφαλικό φόρο, που είναι, στην ουσία ήταν το χαράτσι. Δηλαδή κάθε άνθρωπο έπρεπε που γεννιότανε, άσχετο το εισόδημά του, έπρεπε να πληρώσει κάποια λεφτά. Και του ρωτάω πώ αισθάνονται για αυτό το πράγμα. Okay. How do you, so? How do you feel about that? Well, as how we do you, how do you explain this? There's a lot of stupid people in Britain. Yeah. Uh, yeah. Don't know. It seems that there are, there are many. Yeah. Don't know. Yes. <laughs> Uh, well, as we've grown, I mean, we've grown up through this 15 years of, uh, you know, of like the country just getting more and more crazy, more fucked up. Um, uh, I don't want to translate that And uh, I mean, it's they control people through dividing, you know, divide and rule, and the media and all the, the same state machinery that is, you know, throughout all countries in, in the world, you know. Ε, ο Κρις είπε προηγουμένω ότι η Αγγλία είναι μια χώρα γεμάτη από βλάκε. Ε, και ο Σνέδη λέει τώρα ότι έτσι κι αλλιώ μέσα στα 15 τελευταία χρόνια εμεί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτή την παράνοια. Α πούμε το ότι διαιρούν και βασιλεύουν και τα πάντα συντηρητικοποιούνται περισσότερο και αυτή, αυτός ο καταστατικός μηχανισμός, η κρατική μηχανή ας πούμε απλώνεται όλο και πιο πολύ με περισσότερα πρόσωπα ξέρω εγώ μέσω, μέσω των media και οτιδήποτε. I just want to say also uh, to what Thanos said before, I personally never had an impression exactly like his, for instance, that England was a free country. I think no country is a free country, um, and I think it's it's always been quite a, um, a deep conservative society. Yeah, the conservatism was like deeper, and. Um, just because of that and because of the united europe thing advancing more and more together yes. with the, the, way of the, the, media spreading out in multiple ways also that there has to be really aggressive and violent resistance if if this thing is advancing in that way because yeah that's the only way that people who wanna exist you know can can manage it and that's why like there can be lots of really stupid and conservative people and on the other hand you can have lots of people who wanna break free from that and that's how I could explain this in general yeah. terms but I would say that there's it's not so black and white there's the general mass of people that want an easy life and don't want to have to, you know, to go to jail, to, you know, to uh, to to live, a, you know, a free life, to take any risks. So people just, uh, you know, go along with things, you know, and complain and just, you know, Everywhere. the general mass. It's not like it's not like everybody is a raging right wing lunatic in Britain. Mm. It's just mm. how society is and how society is controlled. is by, you know, by very clever people. Mm. Ε, λέει ότι επειδή του είπα τέλο πάντων σε αυτό που ο Θάνο ρώτησε προηγουμένω, εγώ προσωπικά δεν έχω την εντύπωση, για παράδειγμα για την Αγγλία, ότι είναι μια ελεύθερη χώρα, όπω δεν έχω την εντύπωση για καμιά χώρα ότι είναι ελεύθερη. Και ότι ακριβώ επειδή έχει ε, η κοινωνία η δικιά του ένα, επιδεικνύει ένα πολύ βαθύτερο συντηρητισμό και ταυτόχρονα με το γεγονό ότι είναι ας πούμε, μία από τι πρώτε δυνάμει, τι ηγετικέ στο ζήτημα τη Ηνωμένη Ευρώπη, εννοείται ότι η κρατική καταστολή και ο έλεγχο θα επεκτείνεται με πολλαπλού τρόπου, α πούμε, και μέσω των media με πολύ πιο τελικά του τρόπου και δύσκολο να του ανακαλύψει ο καθένα. Και γι' αυτό τον λόγο είπα εγώ έτσι χοντρικά ότι ε, όσοι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν με του δικού του όρου, είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν σε πολύ έντονη αντίθεση με το υπάρχον πράγμα. Και απάντησε ω Νέντ ότι δεν ε, είναι τα πράγματα ακριβώ τόσο μαύρα και άσπρα, γιατί ανάμεσα από του. Ε, δεν είναι τέλο πάντων όλο το κοινωνικό σώμα τη Αγγλία ηλίθιοι συντηρητικούρε, ούτε α πούμε όλοι οι άλλοι βίαιοι διαδηλωτέ. Ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει ακριβώ στου ανθρώπου που δεν αποφασίζουν να πάρουν κάποια στάση ζωή και να κάνουν κάποια επιλογή που θέλουν να κάνουν μια εύκολη ζωή, να μην πάρουν ρίσκο και τα έτσι να περάσουν ας πούμε, τις ζωές τους χωρίς να αντιτίθενται σε κάτι. I think, yeah, also as a personal view, uh, the way mainly authority can be, how to say, like come, from generation to generation nowadays is not mm-hmm. so much by op- oppressing openly, violently, and blah blah, but yeah. just making a chain of. Uh, of uh, authority that must be continued among the people in, in the social body, yeah? Like yes. among these people who kind of cool down each other. Yeah, and this, through school and through the workplace, and through people's miserable existence. Mm. Λέμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διονύζεται η εξουσία πια δεν είναι το να υπάρχει βίαιη καταστολή και σε αυτήν βίαιη απάντηση, ότι είναι, διονύζεται μέσω της δουλειάς, μέσω του σχολείου και μέσω γενικά του να σέρνουν οι άνθρωποι τη μιζέρια τους, ας πούμε τη μίζερη τους ύπαρξη δεξιά-αριστερά ε, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Καλά και η αντίδραση κάποιων ανθρώπων που έχουν πρόβλημα σε όλη αυτή την ε, καταστολή, την παραπληροφόρηση, την απομόνωση, ας πούμε, μπλα μπλα Ποια είναι he's asking what is what are the main forms of resistance to people who reject this um, oppression and this misinformation and yeah the twisting of truth and whatever, what forms of resistance. But I mean, there's, in the personal sense, there is just for each person is to try and work out some sense and their way in this world because you know of all this fucked up shit around them and just being able to uh, to realize what you know what what is going on at first. Mm. Um, you didn't want to. You didn't want to. Uh, you want to explain? Mm-hmm. And then. Oh. Okay. Λέει ότι το πρώτο βασικότερο πράγμα, τέλο πάντων, εντάξει, ε, προσωπικό σχόλιο με ικανοποιεί που δεν αρχίζει με οράματα γενικότερη επανάσταση, τα οποία θεωρώ προσωπικά και ουτοπικά. Δηλαδή, λέει ότι το πρώτο που έχει να, να γίνει είναι να συνειδητοποιήσει ο καθένα τέλο πάντων τι συμβαίνει και να αρχίσει να διαδίδει τα νέα, α πούμε, και να προσπαθήσει να έχει μια εμβέλεια στο κοντινό του περιβάλλον για να μην συνεισφέρει σε αυτά τα σκατά. And there's there's so many different ways in resistance that you know it's really hard. Like, there's the most blatant forms of like rioting or whatever, and then there's uh, like organising. There's something organising in the workplace, and which is you know through unions, despite the uh, despite the shortcomings of that, mm. and. I mean, a, a, lot of really clever stuff like computer hacking and stuff. Mm. The uh, disseminating of information and the fucking with the media machine sort of mm. thing. Υπάρχουν λέει τόσοι πολλοί τρόποι για να αντισταθεί κανένα σε αυτό, ξεκινώντα από τι πιο έτσι καθιερωμένε διαδηλώσει και το να κατεβαίνει κόσμο στο δρόμο, μέχρι το να προσπαθήσει να αυτοοργανώσει πράγματα στο περιβάλλον σου, μέχρι του hackers, αυτού που ασχολούνται με το να καταστρέφουν ας πούμε, τα προγράμματα, τα πληροφοριακά των computers και να μπορούν να, να διαλύουν με αυτόν τον τρόπο την άσκηση ε, εξουσίας. Τα μίστα, των the και επίση στο χώρο δουλειά, παρότι λέει αντίσταση στο χώρο δουλειά, παρότι δεν αποφέρει αυτό συνήθω μέσω των συνδικάτων γίνεται αυτό, των σωματείων, δεν αποφέρει για τόσα πολλά ωφέλη και λέει ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει βγει που αφορά σαμποτάζ στον εργασιακό χώρο. And I mean on a well on a basic level taking control of your, of your own lives and sharing with others and developing an alternative to the media and dispel you know dispelling the myths and uh, and communication and this stuff and then on another level is you know building up uh, networks of it's so varied <sighs> I don't know Είναι πολύ ποικιλό, επαναλαμβάνει αυτό που μπορείς να κάνεις, δηλαδή <clears throat> αρχικά συνοψίζοντας από το να πάρεις έλεγχο τη ζωή σου σε, ακριβώς στον, στον τρόπο και στον χώρο που ζεις ingenious methods of uh, of helping you know of inspiring people and getting people to understand you know, about Annika's. What does uh, ingenious mean? I don't know. Clever, clever, clever ways. It's really effective. Απλώς το να προσπαθήσεις ε, να κάνεις με το πιο έξυπνο τρόπο να κατά κάποιο τρόπο να αφυπνίσεις τον κόσμο, να κάνεις να, να συνειδητοποιήσουν ε, τι συμβαίνει, ας πούμε, στο, τι συμβαίνει γύρω τους και να τους δώσει την έμπνευση να προσπαθήσουν να κάνουν το δικό τους πράγμα. Um, no, you want to say something more on this? Just getting out and fucking fighting people that deserve to be fought <laughs> rather than each other, like attacking the you know the real enemy and uh, you know and fascism and, and, the agents of the state mm. uh, over rather than people pointlessly uh, bickering over stupid shit. Mm. Απλώς το να σπάσεις από το κέλυφό σου, λέει, και να, ε, να βγεις έξω να γνωρίσεις, αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να βγεις και να γνωρίσεις ε, άλλους ανθρώπους που μπορούν να πολεμήσουν ε, μαζί σου για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή ενάντια στην έκφραση του του κρατικού μηχανισμού και ενάντια στους φασίστες, για παράδειγμα, Αντί να κάθεσαι μέσα σε ένα περιβάλλον ας πούμε, κλειστό και τελικά να μιζεριάζεσαι με το να πολεμά του ομοίου σου, ας πούμε, απλούστατα επειδή δεν συμβαίνει τίποτα, δεν, εναλλάσσεται τίποτα για, για μικροζητήματα. Να ακούσουμε μερικά τραγούδια ακόμα από το τελευταίο του δίσκο. Α? We listen some more song from the last record. Κοντά μας είναι λοιπόν η... Κοντά είναι λοιπόν η Health Hazard από την Αγγλία. Το τηλέφωνο είναι το 214-272. Ε, γι' αυτό και παρακαλώ λόγω της παρουσίας εδώ πέρα να παίρνετε τηλέφωνο μόνο μας θέλετε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με το συγκρότημα και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αν είναι δυνατόν αυτό τουλάχιστον. Μια ερώτηση που είχα στο νόμο και θα προσπαθήσω έτσι να την πω εδώ πέρα, αν και δεν ξέρω πόσοι, ίσως αν δεν ξέρουν τα συγκροτήματα αυτά θα καταλάβουν. Ε, υπάρχουν διάφορα συγκροτήματα και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο σε συγκροτήματα αυτό, σε διάφορον κόσμο που ασχολείται με παραφέρει καταστάσεις, οι οποίοι ξεκινάνε τουλάχιστον σιγά σιγά, αποκτούν μια εντελώς ε, άποψη, μια εντελώ εξτρέμη στάση σε κάποια πράγματα, δηλώνοντά τα, βιώνοντά τα και βάζοντα κάποια δράση σε όλο αυτό εδώ πέρα με τον τρόπο του βέβαια. Ε, στην πορεία, κάποιοι, κάποιοι από αυτού του ανθρώπου, ε, χωρί να απαρνηθούν την όλη στάση και τα όλα του ε, βιώματα, υιοθετούν και κάποιον άλλον χαρακτήρα που προσωπικά πιστεύω ότι αυτός ο χαρακτήρας αναιρεί δεν έχει να κάνει δηλαδή, καμία σχέση με την όλη στάση που είχαν μέχρι, μέχρι τότε. Κάποια συγκροτήματα, σαν αναφέρουμε και συγκροτήματα, όπω είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο σε συγκροτήματα. Είναι π.χ. οι πούμε εξήμων οι οποίοι είχαν βγει ας πούμε, στο MTV, πήραν ε, ε, το βραβείο, ή κάποιοι άλλοι του Τσουμπάου Άμπα, οι οποίοι ζητήσανε κάποια αρκετά λεφτά, κλειδιά στι πόρτε και τέτοια πράγματα σε μια περιοδία. Αλλά και άλλα πολλά συγκροτήματα. Τώρα δεν με ενδιαφέρει τόσο το να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα συγκροτήματα, όσο για την ε, στάση αυτήν. It's the question I explained you before, but he says he's not so interested to ask the question focusing on which bands do that. Okay, but uh, uh, how do you interpret it and why? What's behind this? The motive, uh, whatever. well, I have to I have to talk about Chumbawamba, so I'm mm -hmm. sorry. But Πρέπει να μιλήσει λέει ειδικά για τους Τσουμπαγουάμπα, γι' αυτό λείπα. because uh, Okay. no, because I was involved in the anarchist scene in the early 80s in north of England, and I was involved with the people in Chumbawamba, and among many other people, and uh, it's very disappointing in all that they were saying that now they've turned them, totally turned their back on it and actually laugh at at the small DIY sort of scene now. Πρέπει λέει, ειδικά για του Τσουμπαγουάμα να μιλήσει, γιατί από την αρχή του δεκαετία του 80 είχε ασχοληθεί, ήταν κυκλωμένο τέλο πάντων στο αρχικό χώρο τη Βόρεια Αγγλία μαζί με κάποιου από αυτού. Ε, τα πράγματα που κάναν τότε ήταν αρκετά διαφορετικά και ότι πιστεύει ότι είναι πολύ λυπηρό το ότι αυτή τη στιγμή γυρνάνε την πλάτη του, α σε αυτά που είχαν υποστηρίξει τότε και μάλιστα κοροϊδεύουν, ε, γελάνε και με όλη τη μικρή σκηνή του που αφορά το κάντο μόνο σου. Personally, it's very uh, very disappointing because I worked. I actually, I recorded a song with them uh, for an LP against the MI Records. Προσωπικά είναι λέει πάρα πολύ ε, απογοητευτικό γιατί είχε ηχογραφήσει με αυτούς ένα and uh, LP ενάντια στην E EMI. and now and now they make now they work indirectly for EMI Records, and so it's really for me personally it's very uh, distressing to see that how it's ch- how things have changed. Και τώρα δουλεύουν ε, αδιάκοπα έτσι με ένα συμβόλο ας πούμε με την EMI. Οπότε γι' αυτό να προσωπικά είναι ε, τελείως απογοητευτικός με το να βλέπει αυτή την κατάσταση. I, I mean I understand their point of I kind of I'd rather they were in the in the uh, the pop charts than a lot of the other shit. So I appreciate that they're saying good messages, but it's just because you know, as I said personally, from knowing them from then for over ten years, that it's uh, that it's shit. Mm. Ε, μπορεί κάπου να καταλάβει λέει πως ε, το έχουν δει τώρα το ζήτημα χωρίς να το δικαιολογεί όμως είπε ε, και προτιμάει ας πούμε όταν υπάρχουν τα, τα charts ας πούμε της pop έτσι τα, τα πρώτα τα πρώτα κάποια κομμάτια να ακούει ότι είναι η Τσούμπα Wamba σε αυτά και όχι κάποια, κάποια άλλα pop διάφορες κατομαλακίες γενικώ, γιατί περνάνε κάποια καλύτερα μηνύματα ας πούμε στον κόσμο, αλλά το ότι δεν συμφωνεί και δεν θα, θα το έβλεπε με τον ίδιο τρόπο είναι γιατί λέει ότι τους ξέρει προσωπικά και μπορεί να καταλάβει πώς έγινε αυτή η αλλαγή, δηλαδή με τη, με κίνητρο. Uh, so if λέει αν θέλετε να μιλήσουμε για κάτι ευρύτερο από αυτό τώρα, να γυρίσουμε στην αρχική ερώτηση. yeah, how how can it be that uh, bands that have been preaching so extreme stuff in the lyrics or whatever, they still keep on making lyrics like that and not kind of feel ashamed or that they have to change the attitude also, the, the, the lyrics also when they are changing the attitude and so on. And why why is because people different people approach the world around them in different ways and. Uh, you know that's their way and I'm I'm pursuing things my way. Mm. Λοιπόν, ε, λέει να γυρίσουμε στην ουσία της ερώτησης. Εγώ είπα ότι εντάξει, μια, μάλλον η ουσία της ερώτησης είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί που υποστηρίζουν αυτά τα τόσο εξτρέμ πράγματα όταν αλλάζει η στάση τους δεν αλλάζουν και τους στίχους τους ή γιατί δεν αισθάνονται τέλος πάντων ντροπή να συνεχίσουν να αφοράνε το προσωπείο του κάποιου. Αυτό δεν ήταν η γιατι δεν αισθανονται τελος παντων ντροπη να συνεχισουν να φορανε κάπως, ναι. ναι. Γιώργο. Λοιπόν, και λέει γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ο καθένας με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα γύρω τους, ο ένας με τον άλλο. Και εγώ είμαι ένα διαφορετικό άτομο και επίσης αισθάνομαι, αντιλαμβάνομαι τα, τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο στο πώς μπορώ να ενεργήσω σε αυτά που βρίσκονται γύρω μου. Like, I mean, I find anti-fascist messages or whatever, if they're, I mean, nobody can be perfect, but people can do it themselves and do and uh, can get a word, the words across to people in a big way without having to go to like major label like EMI, and I find it hypocritical in the anti-fascist messages that come out on EMI records that kill people in Central America. You know, the money from this the records kills people, and it's, uh, you know, and they, I mean, money goes into riot control equipment and whatever death squads and shit. Το βρίσκω, λέει, υποκριτικό ότι ε, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να περάσουν, ε, επειδή δεν, μπορούν, ε, δεν τους αρκεί αυτή η μικρή σκηνή για να προσεγγίσουν κόσμο ας πούμε, με αντιφασιστικά μηνύματα και θέλουν να τα περάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό, διαλέγουν να το κάνουν ας πούμε, μέσω μιας εταιρεία σαν την EMI, η οποία η e EMI είναι τρόπον την αφασισμός, γιατί η EMI χρηματοδοτεί ε, αποσπάσματα θανάτου, ας πούμε, όπως ονομάζονται στην Κεντρική Αμερική, αποστολές όπλων, και γενικά είναι θάνατο η ίδια η εταιρεία. Με το χρήμα που μπαίνει εκεί και ανακυκλώνεται με αυτόν τον τρόπο οδηγεί στο θάνατο, ξέρω εγώ, ή στο, στο φασισμό. just γίνεται, γίνεσαι μέρος του συστήματος με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ναι, συμφωνώ. Ε, θα ήθελα, άμα θέλατε κι εσείς, να λέγαμε, έχει κάνει από εσά καμιά άλλη ερώτηση, μην είναι, είναι μόνο εγώ. Εσύ είχα μια ερώτηση. Όχι. Ε, κάποιον τρόπο τον οποίο θα μπορούσαν. Ε... Μήπω θέλει να μιλήσει. Α, you, you... Wanna, you wanna say anything and extend a bit more into this question because he was ready to pose another one. You wanna uh, pose another question? That's okay. Ε, αυτή, αυτό που σκέφτομαι νομίζω ότι έχει κάποια σχέση με τα προηγούμενα. Ε, ποιον τρόπο πιστεύουν αυτοί, αν και πιστεύω ότι ψηλοαναφερθήκαμε σε αυτό, αλλά ίσω άμα αξίζει το πιστεύουν αυτοί λεπτομερέστερα ε, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό, κάποιον τρόπο στον οποίο ε, μπορούν και αντιστέκονται κάποια συγκροτήματα ε, χωρί ε, από τη μία να μένουν ε, στην από την άλλη να μπορούν να κάνουν κάποιε συναυλίε και να επιβιώνουν ε, από κάποιε. Ε, από τη μουσική Όχι από τη μουσική του, να επιβιώνουν σαν ε, συγκροτήματα, δηλαδή κάνοντα περιοδίε, βρίσκοντα μέρη να παίζουν, βρίσκοντα κάποια λεφτά για να κυκλοφορούν του δίσκου, όχι να επιβιώνουν δηλαδή να έχουν κάνει επάγγελμα μουσική του. Και αν, άμα αυτό καταφέρεται να γίνεται μόνο, όχι μόνο, δεν ξέρω, μπορεί και να γίνεται όχι μόνο σε ένα συγκρότημα, αλλά αν κάποια συγκροτήματα έχουν καταφέρει και έχουν κάνει κάτι μαζί, δηλαδή μπορεί κάποια συγκροτήματα να έχουν κάνει πούμε, κάτι σαν ομάδα, σαν εταιρεία, σαν ε, κοινό ταμείο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο οτιδήποτε. Η ερώτηση είναι ακριβώ αν υπάρχει δηλαδή τρόπο ε, είναι το τελευταίο σκέλος, αν ε, κάποια συγκροτήματα έχουν κατορθώσει να κάνουν ας πούμε, μια ομάδα ή ένα κοινό ταμείο. Κάπω έτσι, δηλαδή, άμα ε, υπάρχουν διάφορα συγκροτήματα. Ε, υπάρχουν διάφορα ε, προβλήματα. Τώρα, μην αφαιρθούμε στα προβλήματα. Είναι, ε, έχουν καταφέρει κάποια από αυτά τα συγκροτήματα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή να νικήσουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα π.χ. μέρη συναυλιών, ε, πιστοί τέλο πάντων ε, σε, κάποιες, ε, σε κάποια πιστεύω και σε σχέση με χρηματοδοτήσει, δηλαδή στην κυκλοφορία του δίσκου, έσοδα από του δίσκου, κυκλοφορίε αυτά. Okay. <clears throat> The question asked whether bands can manage to follow their principles in this present situation yeah, in, in England, if they can manage to follow their principles about playing in non commercial venues or uh, releasing records under non commercial terms, or if, there's anything like um, an, uh, more organized effort from more bands together about yeah. having a network yeah. playing places and yeah I, mean, I can see why bands um, Sign to big labels because if they have, you know, bands have nothing, and uh, it's but it's really frustrating because people they leave the they leave the DIY scene, and therefore the, the DIY scene is weakened because when people leave and people give up, and it it's uh, it's so you know it's small and fragile in a way, but. Uh, oh, I'm losing the point. Mm. Uh, in that people, yeah, that people don't realize this. People don't realize the potential that there is, if you know, and the DIY thing. And uh, I mean, Crass sold like quarter of a million records with very strong messages. They did it in their own way, on their own terms. They reached a lot of people. It changed a lot of people's lives, including many of ours. Um, and I mean, people because things are so small that people don't even think about it. You know, they just they want to make the easy option. You know. Διότι ε, απλούστατα τα συγκροτήματα συνήθως στην Αγγλία βλέπει τελικά γιατί υπογράφουν οι περισσότεροι σε μεγαλύτερες σε κάπως ας πούμε τις μεγαλύτερες από τις ανεξάρτητες και καλά εταιρείε, γιατί οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τη δυναμική που υπάρχει ας πούμε, μέσα σε αυτή τη μικρή και εύθραυστη σκηνή του κάντο μόνο σου. Δεν πιστεύουν πραγματικά στις δυνατότητες αυτού του πράγματος για να το υποστηρίξουν οι ίδιοι με τη στάση τους. Και ενώ ας πούμε στην πραγματικότητα, όταν, αν, αν κάποιο πίστευε πραγματικά σε αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να συμβεί κάτι όπω με του Κρά, για παράδειγμα, οι οποίοι πουλήσαν τελείω με του δικού του όρου παραπάνω από ένα εκατομμύριο δίσκους με πάρα πολύ ισχυρά μηνύματα ας πούμε, μέσα. Απλούστατα οι άνθρωποι προτιμούν να ακολουθούν έτσι τα αίτημα και τις, ε, ό,τι είναι ήδη στημένο και τις εύκολες λύσεις. Ε, well, yeah, I mean, it's not all about, it's not just about selling records or anything. It's like about just building a community that, that can make a difference. And uh, and this is in all walks of life. You know, it's just as I said before, taking back control. Um, and people, people, I don't know, people. It's yeah, people go for the easy option, and like nobody ever said it was going to be easy, you know, to uh, to make something happen. But it can happen, and people have to have that hope and that faith in that they can make a change, and <laughs> that's you know all that. <laughs> Ε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς άρχισε αυτή την απάντηση, αλλά λέει ότι α αρχίσουμε μόνο το τέλο για να μπορέσω να θυμηθώ και την αρχή ότι κανένα ποτέ δεν είπε ότι θα ήταν εύκολο να στηθεί αυτή η σκηνή, α πούμε, ή να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τι επιθυμίε μα και τον τρόπο τη διαφορετικότητά μα. Αλλά απλούστατα είναι, έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και παρότι ας πούμε, οι άνθρωποι συνεχίζουν να προσκολούνται ας πούμε, στις εύκολες λύσεις, παρόλα αυτά είναι δυνατόν να να, κάνουμε, να κοιτάζουμε ας πούμε, προς την κατεύθυνση του να πάρουμε τον έλεγχο των ζώων μας. Δυστυχώ τώρα δεν θυμάμαι, συνεχίζω να μην θυμάμαι τι είπε στην αρχή. But I don't remember what you said exactly when you started answering this little bit. I don't know. Don't, I can't remember that far But people should, I don't know, people should do they one, but like, it might be a good idea to get involved with friends and uh, discuss things and try and see through all the shit and try and get involved with your autonomous centres, you know, and uh, and get involved with stuff and uh, learn things. Το καλύτερο τρόπο που πιστεύει αυτό είναι απλούστατα ο καθένας με τους ανθρώπους που βρίσκεται γύρω του να προσπαθήσει να έρθει σε επαφή και να συζητήσει όχι μόνο για τα επιφανειακά πράγματα, αλλά για τέλο πάντων όλα αυτά που μας πνίγουν σε ελεύθερη μετάφραση, για να μην λέμε συνέχεια λέξεις που θα ήταν ε, απαγορευμένες από τη λογοκρισία εδώ πέρα. Και ε, ότι θα πρέπει ας πούμε, περισσότερο οι άνθρωποι να ασχοληθούν, να μπουν δηλαδή μέσα σε αυτό το πράγμα που πιστεύουν, να πάρουν δράση, να ξεκινήσουν δράση γι' αυτό. Είπε κάτι τέλο το οποίο είναι λίγο έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Θα του εξηγήσουμε στη συνέχεια τι εστί βερικοκό στην Ελλάδα. Λέει να έρθουν πιο κοντά στα αυτόνομα κέντρα λέει, των περιοχών του ε, ο κόσμο. Yes, we have to explain to you a little bit about these autonomous centers you mentioned, uh, especially in the case of Greece, but this can but happen in the tavern. I mean, world, worldwide, you know, it's to support. to support autonomous. Our autonomous centers are the tavernas over here. Yeah, <laughs> but I mean, but um, just generally communicate and make change. And yeah. it's not a game. It's this is your life, and this is the only life you're going to get. And mm -hmm. uh, so. λέει ότι ε, ε, έτσι κι αλλιώς η επικοινωνία είναι το σημαντικό, το να μπορέσει να επικοινωνείς και να κάνεις κάτι για αυτή τη ζωή σου, γιατί αυτή είναι η μόνη ζωή που έχεις. Mm, dreams can become a reality. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και όλα and, and all that. And yeah, buy and come and buy <laughs> λοιπόν, <laughs> I want to make a, a question about the record, eh? because I was looking yeah. at the record and uh, there are a, a, general message about cars. Eh? So you have uh, something to say about this story with cars. Uh, this is first time for me that in a record I found a message about this called traffic story because of the cars. Uh, what do you think and why you wanted to choose this particular subject to Speak ε, from your record. Του ρωτάω γιατί ο δίσκο του γενικά έτσι είναι μεγάλο και ανοίγει και λέει διάφορα πραγματάκια και έχει διάφορε φωτογραφίε. Λέει και διάφορα για τα αμάξια, ότι οι μισέ μα ζωέ περνάνε μέσα σε ένα αμάξι και ο, ο, ο μισό κόσμο από εμά θα έχει αυτοκινηστικά δυστυχήματα. Γενικά έχουν ένα λόγο πάρα πολύ εναντίον των αμαξιών και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί είτε μέσα στι πόλει είτε το οικολογικό. Του ρωτάω γιατί επιλέξανε αυτό το ειδικό θέμα να το μεταδώσουν μέσα από το εξώφυλλο του δίσκου. Answer. because because this subject is very important to to us and is very important full stop and uh, and is involved with the, all the other things that are fucked up in the world in that the earth is being uh, poisoned you know by the human race and it's very it's increasing very much and uh, well, I could quote a lot of stuff that's in record cover, but there's a lot of statistics, and it's. Uh... Ε, λέει γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς από την άποψη ότι η γη δηλητηριάζεται καθημερινά από το ανθρώπινο είδος και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο επεξεργάζονται μέσα σε αυτό το εξώφυλλο του δίσκου όσο μπορεί να χωράει η επεξεργασία πολλών θεμάτων ένα εξώφυλλο δίσκου και υπάρχουν και πολλά σε σχέση με στατιστικές. What about statistics? It's like uh, like the world is drying up of oil, and uh, but people are fed the myth by society that they have freedom if they have a car. The whole soc- society, the myth is of freedom, but in fact, people <laughs> really s- like the advertisements is all they're driving along the open road, but people actually spend most of their time in traffic jams, you know. And the, I mean, the number of people that are killed by this, the number of people that have been killed in auto-related um, stuff in the last, like, since the Second World War, is actually more people than were killed in the Second World War. And uh, it's like, what is it? The last how many years? like since uh, since the second since the 1940s, mm. as more people have died through auto-related accidents or injuries or whatever than in in, in the Second World War. Also, um, <laughs> you could translate that. Mm. Right, think of the next bit. Think of a cool bit of the So, but it's kind of uh, like a strong example you can bring. It's not some kind of uh, matter you are really focusing on or an obsession, you know, about uh, this very special thing about cars. It's just it's, a, it's something example. that is overlooked, in, you know, and that what damage is being done to the world by the auto industry. Uh-huh. Mm. that, like that, like half the world's population will be involved in an auto accident in their lives. Mm. You know. Αυτό σχετικά με τα αυτοκίνητα, λοιπόν, λέει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει παραμεληθεί, είναι κάπως και σαν δυνατό παράδειγμα, ας πούμε, το, το δίνουν, έχει παραμεληθεί γιατί θεωρείται κάτι το τόσο δεδομένο πλέον ότι Όπω για παράδειγμα στι διαφημίσει, ότι θα, θα ξεχυθείς ελεύθερος στους δρόμους, στους ανοιχτούς ορίζοντες πούμε και θα αποκτήσει την ελευθερία μέσω του προϊόντο αυτού που θα είναι το αυτοκίνητό σου που θα αγοράσει, ενώ τελικά καταλήγει να περνά τη ζωή σου παραπάνω από το μισό τη ζωή σου σύμφωνα με στατιστικέ μέσα σε ένα αυτοκίνητο και επίση σύμφωνα με στατιστικέ από το, από το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1949 και μετά, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα Δηλαδή περίπου ένα στους δύο από εμά έχει πιθανότητα, σύμφωνα με αυτή τη ρέγουλα, να, χτυπήσει, να χτυπήσει ας πούμε, με το, το αυτοκίνητο και έχουν σκοτωθεί περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο. Και λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει παραμεληθεί γενικώ αυτό σε σχέση με την ε, βιομηχανία αυτοκινήτων, με τα προϊόντα, με τον τρόπο που περνιέται ας πούμε, το θεμητό της κατανάλωσής τους στο, στα άτομα, στους ανθρώπους. I mean, take a look at the smog above Athens. Mm. I took last week for a manga. I, I wanted to go away from there. Ε, λέει, κοιτάξτε τι γίνεται ας πούμε πάνω από την Αθήνα. Take a look over Budapest also. Yeah, and LA, and LA as well. Mm. Um, there are alternatives to this, you know. There's Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις γι' αυτό δεν είναι public transport. μόνο έτσι. Καλύτερα να μιλήσουμε μετά από κανένα τραγουδάκι γιατί μιλάμε πολύ ερώτηση ε, τηλεφωνικός, εδώ πέρα στον αέρα, πλανώνται όλα και είναι προ, προβοκάτσια η ερώτηση τελείως. Του στυλ τι νιώθετε όταν σε σχέση με αυτά με τα αυτοκίνητα ας πούμε, και τη μόλυνση και το δηλητηριασμό της γης ή την αίσθηση της ελευθερίας όταν περιοδεύετε με κάποιο λεωφορείο ή κατά πόσο ας πούμε, χρησιμοποιείτε εσείς κάποιο βανάκι, κάποιο αυτοκίνητο για να, να εκπληρώσετε ας πούμε, τους σκοπούς σας σαν group. What You remember what the question Yeah, was? so we travel in our van, yes. Ναι, Uh, ταξιδεύουν με βαν αρχικά. Yeah, so we're not perfect. We are not uh, capable of touring on bicycles. Um, we travel in our van, and uh, that fucks up the environment. We are aware of this. We also make records which fuck up the environment. Um, so we are not perfect. Um, which is that's the first part. It's it's the whole. I mean, the whole industry and the whole way that the amount of waste that is involved in the auto industry and the whole uh, the myth of freedom and it ties in with so many things that Μμ. we, Ταξιδεύουμε- we are aware that people have to travel <clears throat> but there they could over the world this could be done in a in a more ecological way Μμ. Είμαστε, έχουμε υπόψη μας, είμα- είναι γνώση μας ας πούμε ότι καταστρέφει και αυτό όταν ταξιδεύουμε εμεί ας πούμε, με ένα βάνι, οτιδήποτε τέτοιο. Σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι σε αυτό που κάνουμε, γιατί δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε μέχρι στιγμή να περιοδεύσουμε με ποδήλατα. Το, αυτό το έχουν σκεφτεί και αυτός που έκανε την ερώτηση, ας το ακούει, το έχουν σκεφτεί και άλλα συγκρότηματα, πώς θα γίνει να περιοδεύσουμε με παπιά, με ποδήλατα και με τέτοια. Και ότι έτσι κι αλλιώς... Ε, πρέπει να, πάρουμε, πρέπει να εφαρμόσουμε τέλο πάντων αυτή τη λύση, γιατί δεν έχουμε στην προκειμένη περίπτωση κάποια άλλη επιλογή. Αλλά αφορά μια πολύ ευρύτερη βιομηχανία ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο πλασάρεται αυτό το πράγμα, τον τρόπο με τον οποίο αποκτά κύκλωμα η όλη η ιστορία, το εμπορικό προϊόν ας πούμε αυτό και σίγουρα θα μπορούσε, και οι άνθρωποι πάντα πρέπει να ταξιδεύουν αλλά σίγουρα αυτό θα μπορούσε να γίνεται με πολύ πιο οικολογικό τρόπο. I if I'm allowed to make a small comment on the question too, it is it has to do with the way each product gets imposed into the people's uh, mentality as that if they if they have this product for instance if they have a car they also advance in, yes. a, in, in, a sense of social status and also in the sense that they must do things more and more separate like yes. if each person has to be sat in their own different car or so and i don't see anything wrong I can't play the saint, Holy Sonia, for instance, you know, and say just because I poison the environment, I'm not going to attempt to tour with a van because I know it's all right to have a van when you're using using it for purposes, you know, that everybody. Uh, there's more people, you know, taking profit of the existence of this thing. It yeah. either serves in the setting the concerts up or making tours for more people or helping in radio stations or things like that. It's not like my own private little thing, and I am re-leveled because of that. And yeah. I have to yeah. Λοιπόν, τώρα θα σα μεταφράσω τι είπα εγώ. Και λέω ότι ούτω ή άλλω το όλο ζήτημα ας πούμε, με τη βιομηχανία και με τα αυτοκίνητα, που είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχει να κάνει με το ότι ανεβαίνει, υποτίθεται, το κοινωνικό στάτους, το, το, το, το πώς ίσταται, πώς βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, έχοντας, ο άνθρωπος είναι, ας πούμε, έχει την αξία του προϊόντος που κατέχει. Αυτό είναι γενικά το νόημα του καταναλωτισμού, α πούμε. Καταναλώστε προϊόντα για να μπορέσετε να αναβαθμιστείτε. Επίση, η λογική η οποία περνάει με τα αυτοκίνητα είναι ότι ο καθένα πρέπει να έχει το ένα δικό του. Γι' αυτό και α πούμε κυκλοφοριακά ή υπερβολική μόλυνση, όπου κάθεται ο ένα, καθένα, α πούμε, μέσα στο δικό του αμάξι. Ε, προσωπικά, εγώ δεν έχω κανένα κόλλημα επειδή δεν μπορώ να πω ότι θα αγιάσω και τόσο σε αυτή την κοινωνία, ώστε δεν θα χρησιμοποιήσω, ας πούμε, τα μέσα που προσφέρονται. Δεν έχω κανένα κόλλημα όταν υπάρχει ένα μεταφορικό μέσο το οποίο είναι για κοινοφελεί σκοπού, όπω ξέρει επίση και το άτομο που έκανε την ερώτηση ότι υπάρχει κάποιο όχημα που δηλητηριάζει, α πούμε έτσι, αλλά εξυπηρετεί τι ανάγκε περισσότερων ανθρώπων ή και οργανωμένων καταστάσεων. There, I mean, there are uh, like something called carpooling, where I mean, I see the road full of cars with one person in each car. you know, and there's alternatives like sharing a vehicle with other people, for one, and and protesting for you know improved public transport system, which is more efficient, um, to make it more efficient. You know, there's there's that. This okay for, for Greece protesting to improve this sounds still as a science fiction, you know, because nobody would bother with this, but... Λοιπόν, ε, λέει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ας πούμε, το αντιμετωπίσει κανένα το ζήτημα από το να κάθεται ο έκαστος ας πούμε, μέσα στο αυτοκίνητό του ή ακόμα ας πούμε, το να απαιτήσει κάποιο να διαδηλώσει για άλλους τρόπους δημόσι, δημόσιων μετακινήσεων. Is people protesting about this matter in England? Ρωτάω άμα υπάρχουν άνθρωποι που διαδηλώνουν για κάτι τέτοιο στην Αγγλία. In, in England there are a lot of protests involving around the building of roads in the fact that around London there is a road called the M11, and uh, people are taking direct action against these roads being built because what is happening is the more and more people use cars, the bigger, wider the roads become, uh-huh. and the more the environment and the more the city grows and imposes on everything, you know. So there's this whole thing about the roads widening. If at the current rate um, in Britain there would be a 90 at the current rate by the year 2010 or something there would be a 94 lane motorway stretching like the <laughs> entire country you know kind of thing it's insane the rate the rate things are going means that in only a number of only a few generations that the whole place will be cl- the whole country will be like Athens you know mm -hmm. in Britain οι άνθρωποι διαδηλώνουν για καταστάσεις του τύπου ας πούμε, να μην δημιουργηθούν ε, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι καινούργοι γιατί όλα αυτά πάνε σε μια ακολουθία του στυλ όσο πιο πολλά αυτοκίνητα πουλούνται και όσο πιο πολύ αισθάνεται ο καθένα την ανάγκη να κυκλοφορεί με το δικό του προσωπικό νέα τεχνολογία όχημα τόσο πιο πολύ χρειάζεται ταχύτητα και μεγάλου δρόμου οι οποίοι θα κόψουν τη, τη φύση, θα την καταστρέψουν, θα την εκμηδενήσουν τόσο πολύ και θα ενδυναμώσουν ας πούμε, τη, την ύπαρξη της πόλης με το, στην Αγγλία και λέει ότι είναι κάποιοι δρόμοι στα σχέδια οι οποίοι θα χαράσουν ας πούμε, όλη την Αγγλία από πάνω μέχρι κάτω και στην ουσία θα μετατρέψουν ε, το, όλο το, τη φύση και όλο το τοπίο σαν μια τεράστια Αθήνα. Um, also, there, there was a thing that Henry Ford created was patented the the engine that could run from water. Huh. Yeah, Henry, you know Henry Ford. Yeah. Runs the Ford Motor oh, yeah. Industry. He patented this uh, about uh, running <laughs> cars off water, and this patent has been like, but it was more profitable to uh, to manufacture cars running off uh, petrol or whatever So it's just so it's a conspiracy thing. That's <laughs> <laughs> not making much sense. Είναι ζήτημα συνωμοσία, λέει απλούστατα, γιατί ε, έτσι κι αλλιώ όσοι κατασκευάζουν ας πούμε, αυτοκίνητα στι βιομηχανίε θα μπορούσαν ε, κάλλιστα να, να δημιουργούν κινητήρε ε, με καύσιμο, με ενέργεια η οποία δεν μολύνει, αλλά αυτό είναι και ο λίγο εντάξει, στοιχειώδη πράγματα, ότι αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά άλλα κυκλώματα τα οποία κερδοσκοπούν από τα ενδιάμεσα, από τα καύσιμα, από τις μεσητείες, για όλα αυτά. Και ακόμα και ο Henry Ford όταν ήταν εν ζωή, ας πούμε αυτός που ίδρυσε την εταιρεία τη Ford, είχε σχεδιάσει κινητήρα ο οποίος μπορούσε να... πλεονασμό κινητήρα ο οποίος μπορούσε να κινεί το αυτοκίνητο με νερό. Αυτό. Ε, I don't know. Just uh, there's a really interesting book called Autogeddon. I guess it, maybe it's not available in Greece, but How is it called? Autogeddon, like Armageddon, but auto. And uh, maybe if if you get the chance, I don't know if it's here or not, but try and read that. And there's a lot of alarming facts and figures about this. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, λέει, το οποίο εντάξει δεν μπορούμε να μεταφράσουμε ακριβώς το λογοπαίγνιο. όπως λέμε αρμαγεδόν, αρμαγεδόν στα τέτοια, θα μπορούσαμε να πούμε αυτοκινητογεδόν. Ναι. ναι. Και έχει πολλά στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά και αποκαλυπτικά και αν μπορεί κανένας να το βρει, να, να διατίθεται στην Ελλάδα τέλος πάντων, διαβάστε το γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικό or you can read about it in the Health Hazard Record cover. Ή διαβάστε καλύτερα την περίληψη αυτού στο, στο εξώφυλλο του. It all ends up, all these theories of yours in the end, you know, about consuming the, your own product. It's good to be able to speak on the radio here in Greece because it's never, it does not happen in Britain. Ουλάρη Ουλάρει πολύ λέει που μπορεί να μιλήσει εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και δεν βάζει γλώσσα μέσα, τέλο πάντων που μπορεί να μιλήσει εδώ πέρα στο ραδιόφωνο στην Ελλάδα, γιατί στη Βρετανία αυτό δεν γίνεται. Thank you and good night. <laughs>